bicaye bo mu makomini ya na Gisozi hano ni mu ntara ya Mwaro batakira ku ngingo y'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bidukikije yo kongereza ata munsi uhera ataruronse navyo nyene mwaravyumvise nayo mu bijanye n'ivy'amagara abantu mwarumvise ko yaba bitaro vya leta canke ivy'abigenga bitari kuriwe kurihisha amafaranga yo gupima covid 19 canke kurihisha imiti kuko bayihabwa na leta ivyo navyo vyashikijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu hari kuri uyu wa kane nayo muje y'intwari ibereye ngo inyungu zirwanirwa n'umuntu niyo ntandaro y'ibiturire bihanze ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu ibyo navyo byashikirijwe n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana rongoye ishiramwe Parseme rikaburira abarundi guhindura ingendo aho yo muhinga agasaba leta gutegura amategeko abuza indongozi za leta kurangura amabanga abiri icarimwe ngo kuko ari kimwe mu bituma igiturire cimonogoza mu Burundi mu bijyanye na rusansuma ni urusansuma rw'abantu buraro burimwe n'ubworozi rutekanyije mu mwaka wa bibiri mirongo ibiri na kabiri ngo ruzofasha leta n'abasanzwe bayifasha kunganira imigami iterambere ibyo nabyo byashyikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi atanguza ibihogwa by'ubwo rusansuma mwabyumvise amakuru tubashikirije nayo mu by'ubutungane ibyo gusubiza abacamanza bacafuza urwego rw'abacamanza niyo ngingo igiye gufatwa mu maguru masha umushikiranganji w'ubutungane yabishikije kuri wa gatanu mu biganiro yagiranye n'abakora muri ico gisata c'ubutungane hamwe n'abanyagisagara ca Bujumbura mu bijanye n'indero naho abana bagera ku bihumbi mirongo umunani na bibiri bo mashuri ya shingiro nibo bagiye gufungurwa ku mashuri mu ntara zitatu arizo Ngozi Kirundo na Kai, na Muyinga ivyo vyabaye mu masezerano yatewe ku mukono hagati y'ishirahamwe mpuzamakunguri rabi vyo gufungurira abantu pame hamwe n'userukira igihugu cy'ubuyapani mu burundi mu bijyanye n'iby'igitoro twarabwiye ibijyanye n'iby'igitoro ubukene aho bushikanganji mu byo bujejwe harimo iby'igitoro bwamejeje ko bugiye gukurikirana hagufi ku munsi ku munsi ibijyanye n'iyingizwa n'urudandazwa rw'igitoro byashyikirijwe na Sindayigare Leonidas avugira ubushikanganji bw'ubutare n'agataka inyuma yaho havuga imyidogo kujanye n'ubukene bw'igitoro muri zondwi zibiri zirangiye navyo nyine mwabyumvise murano makuru Mm, tugaruke mu by'amagara abantu naho twarashoboye kubayagira kujanye bijyanye n'ipimishwa ry'umugera wa covid cumi n'icyenda aho abanyeshuri bamwe basanzwe bitabira gikorwa bavuga ko babishimye ariko abo banyeshuri bakamenyesha ko mu gihe bamenye ko magara yabo yifashe neza nabo nyine bica bituma bamenya ingene bitwara ku mashuri basanzwe biga ko nuko ayo namwe mu makuru twabashikirije muri Nondwi nuko rero mu gicumbi yashikirije ko muyo yoba yarabashize kunyota mu buhinga bw'ibyuma ndiko mfashwa na Elia Kadogo nkuko nayo babwiye kino kiganiro kija kuremeshwa na jewe Jean Marie Mayonga sure mwese ndabahe ikaze eh urumva bijya bintu ciwe maze kuvyumva numvise umenga ni ibintu bitashimishije mhm mm eh ko urumva jewe ndakunda gukwirikirana ijambo nyene n'icyubahiro umukuru w'igihugu akunda kuvuga mm. arakunda kuvuga ati abene gihugu dusohore amasuka dukore mm. kandi umuntu uronka ibyo kurya n'umufuka uronka amafaranga mhm. kuko urumva ariko ntaraba mu gihe izo ndimo z'abo bene gihugu ziba ziko zirononekara mm. wa munwa ntiwoba ukironka ibyo kurya cyangwa yama ifaranga mu mufuko ntabakigiyemo mhm. rero jewe ico nosaba nuko boraba ukuntu bokingira ayo mashamba kugira ngo ibyo bikoko ntibibandanye bimena amashamba biza mu ndimo za bene igihugu kuko mm. urumva nabo nyine baba bakora bakorera ubuhombe mm-hmm. eh, urumva wa munwa wo kuronka ibyo kurya ntibizaba bikiboneka nyine uteke amafaranga ntibizaba bikiboneka utabajijwe amashamba rero barabe ingene ibyo bikoko bitoza birajabuka bija eh, mu mihana y'abantu na cyane cyane abantu bajejwe ibidukikije n'ukuri ni barabe neza cyane barabe ukuntu bahashira bungere utabona biragira ubwirangizo biramena amashamba mm. eh, urumva ko n'abanyagihugu baba bakorera ubusa turagushimiye samwe mu kijyanye n'ikimushyikiranganji yavuze hmm. cyerekanye n'ibiturire mhm. rero ikintu mbona kugira ibiturire byogabanuka hmm. bofata abantu uzeye abantu baca imanza yego bakagira kujya kw'abapolisi na kujya kw'ababuguzi mhm. baza barabashanja aho mhm. bakoreye indwi zibiri baca bakuraho umunywanyi ku murongo alo alo alo alo mwiriwe neza alo alo ndabumva umunywanyi ndi ko ndabumva ndabumva agatelefone kanyu alo ndi ko ndabumva aho yaranzwe n'umubabaro n'amarira ku bw'indongozi z'ubucamanza zitibazira ku bw'abacamanza twarakora neza namubwira mhm. ati yihangane kuko umubyara abyara akagira ibigaba ariko hamwe n'ibyo harihinduka riri imbere imbere ni heza ubugira kabiri yego ndashimira umushikiranganji w'ubutungane ko afatije ikibazo mu ntoki kinyarutsa mm. kuba yagiye gufatira ingingo abacamanza bahemuka ku ibanga biyemeje mhm. yari yashatse kubaza yuko aho muhira iyo bavuye ko atabandi baba bari barwaye korona ukuntu byoca bigenda hanyuma inyinshi mwamuhaye umenga ntiyatomotse neza ah. urumva kumbure bamaze kubimenya urumva bamaze kumenya ko yavuye umuryango bamaze kumenya biwabo barashobora guca kumbure nabo nyine bashaje kubasuzuma kugira ngo bamenye ingene bafasha ariko mu gihe eh. bayimusanganye hako yitwara mu bandi banyeshure umva camuvura imbere ko aje mu ishuri Mhm. Mm. Mhm. none ko nk'ubu urabona amasentare yari mu ikongi none ubu yatanguye guca imanza natwe tukaba turi abantu dukurikirana amamanza tujya kure hirya no hino none ntimukwiye natwe bw'abakuze kuduha udupapuro twemeza ko twabonanye na muganga atangwara turwaye ni none waripimishije barakaguha mm. ntiboreka kuruguha kugira ngo umenye ibipimo byawe ingene bimeze yegome cyane eh, urumva usa nuko mwihenze muja mu kiringo c'abanyeshure bari mu byo kuraba abanyeshure no kurindira ah! rero banze baheza abanyeshure hanyuma namwe muzoje mufata umwanya wanyu yegome cyane mutaho nuko akandi gatonya nagomba kubaza yego umengo hariho amakuru mwavuze yujya mu gwiseveri mhm. nagira rero baseveri wavuze yuko ubyofata mu mugongo mm. abishe n'abiciwe mhm. ngo kugira basabane ikigongo yego mm. ni ibyo bintu ni byiza nka mm. twebwe tuzi igisabisho cyitwa dawe wa twese kimwe ekereziya gatolika ivuga turamaze kubitahura mm. mugabo rero natwe kugira ngo tumenye yuko ibyo fevere ibyo bwira abo bantu bishe ko bizojya mu buryo mhm. abapfuye barapfuye baradusubiza bijya abanyaze ibitungwa inka gutyo amategeko tuba tubona yuko n'ikigongo bagishaka nibaza yuko abanyagihugu urabona mumaze kuja hamwe mukaganira mugasabana imbabazi ntimwuzura kaboze kuko ntacyo byoshikako ariko murekuriraniye bakavuga ati ndakurekuriye n'abandekuriye bica berera ngaho hanyuma mugatanga ubundi buzima bushasha mukabana mu mahoro yego oya kofasha gusa kwerekana ko aho uvuye wipimirije mugaho ugeze naho ni byiza gusubira kuyisuzumisha kugira ngo urabe yuko atacahindutse rero mugira akazi keza kuri namwe umugoroba mwiza aho muherereye ubundi munywanyi ku murongo haro mwiriwe neza akazi nakanyu minani piyo bukirasazi minani piyo bukirasazi n'amahoro gapiyo n'amahoro kwi yego gice mushikirije umuyobozi w'icyo gisatanye kijejwe ibyo gusansuma yavuze yuko ni ibintu bizobaye ubwa mbere kandi ari bishasha kuko hazokoreshwa ubuhinga bwa none bizotuma ibikorwa kinyaruka yego mm, urumva uko ariko bizogenda hano mwiriwe neza mwiriwe neza akazina kanyu naho muherereye nitwa nizigiyimana misiha nizigiyimana muherereye he misiha mu cankuzo cankuzo eee eh. igira icyo mushikirije rero ego nagombe bimwe kuri birya jambo ry'umucirangari w'ubutunga mm. ni ukuri iyo bigira ko yabivuze twobishima kuko ubutungane nibwo buri kuzanisha abanyagihugu mu mhm. gihugu kuko twe nk'aha turabye ino aho dutumbereye abantu bomengo bomarana kandi tuye ku butungane mhm. narabe ego mugabo rero bajya badandaza nabo bato bato niwe baraba iyo baranguye ukabeye gatonya kugira ngo natwe bace batworohereza mm. nicyo nosaba hanyuma icya kabiri mhm. bijya byo kororera ibitungwa mu ruhongore yego bijya byo kororera ibitungwa mu ruhongore ni ukuri tuguma dusaba batworohereze kugira ngo turabe yuko twoguma nk'uko kera twaba tumeze mm. n'ahandi ho ni benshi byo bagora byo bagora rwose ubwa mbere nta mafaranga yo guhemba umukozi tworonka atarahirira ubwatsi bw'ibitungwa mm. ego ni ukuri ibyo oye leta iraraba ukuntu yo bihinyanyura uko byari bimeze hanyuma ikindi nacyo mm-hmm. Amaputa mamesa baraba ukuntu abajejwe intwaro na byonyine babihagurukira nk'uko bariko barahagurukira ibya buraseri yego agasenye aho gasigaye kagugwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'ibintu biteye isoni waho urumva namwe amamesa ni mukiyaronga ni ukuri umunyagihugu muto muto yahora agenda akagura amavuta y'amajana abiri y'amajana atatu mm. ubu uya udafite inoti y'igihumbi ntushobora kuyaronga yego reka twizere ko ndibaza hmm. bariko baratwumva n'ukuri yego bavyumvise batugaruke ko n'ukuri babe hafi hmm, naha niho byabaye bugesera n'ukuri naho ubu tuwuze ku gatumba hmm. usanga aho abantu bakoraniye baguma bavyidoga cyane cyane ico c'amamesani n'ivyo bya buraseri hamwe n'ivyo vyo kororera ibitungwa mu ntuzanya mu ruhongore urakoze cyane jide twizere ko ubushakashatsi bujejwe bazobiraba yego icanyuma mhm. reka nkenguruke leta hmm. ku kigoro yagize ikintu cy'isukari ubu gisigaye kiboneka hmm. ego n'umutama bita gisagara ari muri susumo aravuga yuko agasukari kaboneka cyane ni ukuri ngo tubakengurukire cyane ahubwo bazogume babikurikiranira hafi hmm. n'ibyo bibazo bindi bagume babikurikiranira hafi n'ahandi abanyagihugu n'ukuri tuguma baguma bidoga ni hatari ndagushimire mutama urakoze cyane jide mugire ijoro ryiza ego ijoro ryatwese nishimiye ko meze neza mugenzi eh ndakwibaritse ndashika kumara iminsi ntembera igihugu eh. kandi zoshika no hiyi wanyu mu buraruko eh. kuraba cohoha mhm. ubona hafata umuhoro yuwe yo eh. uracabanza twaye none connect haba mu guhamagara internet canke message oh biranyoheye cyane kuko niyo natwe dusanzwe dukoresha ino hagati mu gihugu reka rero mbaze uwo mu bumanuko nawe numva ingene bimeze wirirwa urabanza eh. izera ibyo ndakubwiye urazi ko mfise abagenzi mu gihugu cose namo mpamagara eh. nta yindi atari ekonete ubu dusigaye tuvuga tuti burundi igihugu canje ekonete eh. muhora wanje ah, gicushikirije n'ubunyine tubana twakira abanywanyi alo ego amahoro isawa ego akazina kanyu n'aho muherereye nitwa desire mu ntara ya gitega desire mu ntara ya gitega ego gice mushikirije bo je nshaka kuvuga ku kintu kijanye n'iki mm. kiza cyabaye ndanga mhm. iki kiza cya korona ego urabona abantu benshi ntibashaka kumviriza impanuro mhm. ariko kandi reka tubanze dushimire abitaho amagara y'abantu mm. ko babikurikiranira hafi mhm. ariko rero ku bantu ntibumva ibintu bijyanye no gukaraba n'ibintu bijyanye n'agapfukamunwa mm. eh, ku bwanjye rero nkibaza uwokora kurya buri amatari w'intara ya kirundo yakoze mhm. reka kumbure tubimushimire kuko hariho twarigeze kumva byacenga kuri sanganiro mm. ku buryo umuntu aramukanije bashobora kumuca amande y'ibihumbi bibiri eh, leta rero yarekeye kudufata nka nkama mhm. kumbure umuntu arenze amategeko ajyanye n'icyo kiza agacibwa amande nk'uko babikora no ku bindi mm. eh, kuko nk'iyo abantu bari bagendera mu miduga eh, ikindi nacyo kumbure nacaka ngire ko nsabe ku bijyanye n'icyo mm-hmm. eh, kumbure abajejwe urujya n'uruza mu mabarabara mm-hmm. bogerageza gukurikiranira hafi ikintu kijyanye n'imivuduko mm. Eh, aha igitega mm-hmm. hariho ahantu iruhande ya hoteli akorade hakunda kubera mm-hmm. amagisida bibaye ngombwa abajejwe ibijyanye na taransiporo boraba ukungene hazoja idodane mm. eh, idodane kuko n'ahantu hakunda kuba amagisida cyane nubwo hari pankarte ibyerekana mm-hmm. muga biraboneka ko abashoferi badakunda kuyiraba mm. eh, abajejwe rero kubikurikirana boraba namba byoshoboka ko dodane kuko ibimaze kuhononekarira rero bijya byarabaye twarabibonye igihe nari maze imyaka cumi n'ine ahantu imyaka mirongo itandatu n'itatu hmm. jewe narabibonye kabisa bijya abadiregiteri batwigishije abarimu bapadiri n'abafise n'abakontable bamwe turabazi n'amazina naho ni ukuri kabisa iyo avuze turashima n'akayakayo yatanze ko ngaho hakurya muri congo yuko higeze kwirukanwa abacamanza bashyika amajana atanu ni ukuri iyo arimo aravuga turashima kuko burya igihugu kigize ubutungane bwiyambitse agashambara hmm. cuba gikize cuba gikize cuba gikize ni ukuri nakomere ku mugambi ahubwo yirambire urakoze toma mugi umugoroba mwiza ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine undi munyaka umurongo aro aro mwiriwe neza amahoro cyane niyo nkuru samweri agarutse ku murongo mu niyo nkuru samweri ego mm-hmm. eh, ubu ntabwo bamvuge ku bijyanye n'ibi byo kurwanya iyi korona mm. iyo ndi ko ndaraba ahantu mperereye n'ukuri mbona mwenga biroza biratugora cyane gute kuko eh, urabona haduhimiriza gukaraba amazi n'isabuni mm-hmm. mugabo ugeze ubu amazi twebwe ahantu hari dubaye mwe nta muronka oya amabomba yose yarakamye nta mazi azamwo n'ukuri Mm. none mu ntwaro icyo kibazo barakizi na cyane cyane igihe mbona babibona mugabo urumva ati twe turahasohora amabomba ngaha agaragara nta mazi arimo ariko jesi nzi ko ibituma mm. ego niho ho mwaragishikirije abatwaye ngaha ku mutumba cyangwa mu karere muherereyemo yewe nuvuga ko basanzwe bakizi kubera nabo nyine aya mabomba barayazi kuko nabo nyine baguma bayabona ko ata mazi mm. eh. none umuti nka wewe mu gihe bimeze gutyo ubona ko byogenda gute niwe umukino ubona kubera mbona isanganiro ikwiragira mu gihugu cyose no hanze ishikaye mm. iyo nibaza muri akanya bakora dukwirikirana mhm. uraba rero ukuntu ubonye arutaye amazi kugira ngo natwe tubandanye twikingira korona virusi mm. ego reka tugushimire samuel ego sinorangiza ntonge ko kijya kibazo kijyanye na bijya bikoko bivamo ari rya shyamba mm. umuntu ajejwe ibidukikije arabe agira ingufu urabona nk'ubu turemereje ibintu by'irima mhm. cy'ubutungane hmm. ukuri nk'ini wacu hariho ahantu hafi yacu mu rurambira no kuri ariko baturatuka bidasanzwe no kuri bariko bariko baturatuka bidasanzwe hmm. abanyagihugu tubana kweri gute ubu hari ukuntu kweri baje kubatera ku mutumba hmm. batuye ko babaye ko mhm. akazina ni Fesabira Festo wo mu Kayogoro Fisto Mukayogoro yego ngiye icyo mushikirije eee ni eu hmm. twebwe njyewe ntanguye gukenguruka iki cyishyurwa se barundi yavuze yuko bagira bubakishe iki kivuko yego y'ubujumbu hmm. uko leta yashinze intudoye ingingo ateye igikuba mhm. biraryoshye kuko bituma abantu benshi badashana amaboko nk'iyo umuntu akonesheje bisaba mm. kumurihisha urumva bigaca bituma hari ingaruka mbi umuryango kuko aba ari umubanyi yego kororera mu nzu kubera n'isaha kuko nta bintu by'amatati mu bijyanye n'ibicungwa mm. iyo ngingo kubera leta yafashe mm. ni ukuri ntibareke kwijajara ahubwo ni ibintu byiza cyane rwose yego babyumva kubera yuko leta yuko ikunda twebwe abenegihugu mm. babikoze burya bazasanga ari byiza cyane rwose mhm. Ego eh, medara agatelefone karamujekanye mugabo iciyumviro ciwe janye n'amakuru yo korora mu mpongore cyari cumvikanye. kugira ngo baze bararaba baratunganiza abantu bateye imbere babasaba mhm. amafaranga y'umurengera hmm. ndakumva duhuga ku ijambo ndi ko ndabumva duga ku ijambo ni kubera hariho igihe usanga ari umuntu w'umukene hmm. yego nukuri nuko umugoroba mwiza munywanyi serge murakoze ko twakira radiyo y'isanganiro ya twese yego natwe turabashimiye imana ihezagira murakoze cyane radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'ine mu minota itanu gusa turashobora gusozera kino kiganiro ariko n'ubunye turashobora kwakira abanywanyi bashe kuri bangahe ntibaze bagisansume mm. hanyuma barabe ibitungwa dufise mm. barabe n'ibindi bodufasha kandi ikindi kigira kabiri mhm. nagira nsabe maze iminsi ntiga karitasi kabanyana ndamubura n'akanomero kiwe sinakaronka yego hariho ibintu nashaka ngo ndamwereke anshirire ku iradiyo ndamubura ndafise amabarabara ashika atatu iry'umunani n'iry'indwi n'irya gatandatu yo muri komine mpanda ndashaka ndayamwereke tuyatemberemo abihabe ingene bimeze hanyuma agira icyo yodufasha kugira ngo bigere hiyo mu bushikiranganji bw'amabarabara ariko arabumva kumbura ingira ngo azobarondera uriko urareba nko mu bucamanza kweri babikoze habona aho usanga urubanza ruriko ramara imyaka myinshi uburana rudahera ko mhm. rero abo bashikiranganji babihagurukiye turizera imanza ubuzidoda ziracibwa n'ingoga mm. eh, ikindi nacyo noshigikira ujya muntu w'inyabikere yavuze yuko boza barabahindurira aho bakora mhm. icyo kintu cyo baciza cyane twogishima mm. eh, ikindi nacyo novuga kweri ni ku bintu bijyanye n'amavuta y'amamesa yego eh, nk'uko Eh, mu butegetsi bariko barakurikirana ibintu bijyanye n'ibinyobwa bya bralud mm. kweri n'ikibazo c'amavuta kweri bagikurikirane ubu unyene mu burundi hose ndiko ndumva ikibazo c'amavuta twese kiraduhanze mm. kandi icyo kiri hamwe n'ic'isabune kweri babidufashijemwo boba bakoze yego nuko reka tubashimire eh, eh, ikindi naco uh-huh. ni kuri iki kijyanye no kororera ibitungwa mu ruhongore yego ku ruhande rumwe ku bantu badafise ibitungwa bazobishima cyane rwose kubera ko abantu bari bafise ibitungwa bahora baboneshereza mm. e, ariko mugabo ibitungwa nabyo kweri turafise amakenga yuko bishobora kuzoca bigabanuka mm. kubera nta muntu kweri yoshobora korora inka zirenga nka zibiri mu ruhongore yego kweri leta yoreba nico kubera igihe yavuzwe kiriko kiragera kwa kweri mugabo mm. sinzi yuko tuzoshobora kororera mu ruhongore mm, ni ukugerageza ibintu byose ni yego kabiri mm.